Labrīt. Prieks jūs visus redzēt. Tā nu ir sanāca, ka man jādara divas lietas šodien. Jāved slavēšana un arī jāsludina. Bet uh, ne tikai šeit, bet arī Liepājā tas pats. <laughs> šodien, starp citu, ir divu mājas draudzes. Pat nebija skuldīgs, bet vispār darīju divu mājas draudzes dzimšanas dienu. Šodien tiek svinēta Rīgā. Um, kopējs dievkalpojums. Un, un, un. Tā, tā ka, nu, uh, Slavu Dievam par mūsu draudu, slavu Dievam par to, ko viņš darīs, par to, ko viņš dara. Un, un, un paldies Dievam par to, ka tas nav par cilvēku veidojumu, bet tas ir, ka tas ir to, ko, tas, ko Dievs dara. Amen. Dievs ceļ draudz, tad nekas, nekas neapturēs to. Un tas man iedrošina ļoti. Um, um, es ilgi domāju par šo vārdu, bet Es domāju, visu, nu, visu nedēļu būtībā man ir bijis fantastisks laiks ar Dievu. Un, un, un viņš to ar to laiku ir atjaunojis. Un viņš, tas priekš manim ļoti zīmīgi, un es arī gribu dalīties ar jums ar to. Un, un, un, un vienkārši tās diezgan varbūt nopietnas, bet tajā pašā laikā es ceru, ka jūs sadzirdēsiet to sirdi apakšā, ko Dievs tieši grib teikt par to visu. Jo, ziniet, nu, Dievs nekad, ja tā nopietni runā par kaut kādām lietām, piemēram, kad Jēzus stāsta par kaut kādām lietām, kas nāks vai kas būs, nu, viņa evaņģēlijā, tad uh, nevienmēr, nu, nav jāuztver tā, ka tas ir pasaules gals un tad Dievs mūs atstum. Ja viņš brīdina mūs, viņš to dara mīlestībā, ja viņš atgādina mums kādas lietas, viņš to dara, tāpēc, ka viņš mūs ļoti mīl. Un, un, un tieši šī rakstvieta, ko mēs lasīsim, tā ir Mateja evaņģēlijas 25. nodaļa, varbūt varētu atvērt no 1. līdz 13. pantam, <clears throat> tas ir līdzība par desmit jaunavām. Um. Es gribu vienkārši aizlūgt, <clears throat> kamēr jūs atverat uz to rakstvietu. Paldies Tev, Jēs, par to, ka Tu esi uzticams un Paldies Dievs, ka arī ka šie raksti ir rakstīti, lai mums, kas esam nonākuši pie laika beigām, Dievs, lai mums būtu stiprinājums, lai mums būtu par brīdinājumu un par iedrošinājumu, Dievs. Lai šie visi raksti stiprinātu mūsu ticību, Dievs Tēvs. Un arī šis stāsts, ko tu, tu izstāstīji saviem mācekļiem, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs mūsu dienām un šajā laikā, Dievs. Tāpēc es tev ļoti pateicos, Dievs, un es to lūdzu, ka tu paņem mani pilnībā nost, lai tiešām būtu redzams tikai vienīgi tu. Paldies Tev, Jēs, par katru vienu cilvēku šeit, kur Tu ļoti, ļoti mīli, par kuriem Tu esi ļoti dārgi cenu samaksājis. Paldies Tev, Jēs. Svētī šo laiku, Dievs. Amen. Es izlasīšu to līdzību. Tad debes valstī būs līdzīgi desmit jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretim – Bet piecas no tām bija ģeķīgas un piecas bija gudras. Un ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet ēļas tās nepaņēma sev līdzi. Bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem arī ēļu savos traukos. Kad līgavains kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudzās un gulēja. Bet, nā, bet nakts vidū balss atskanēja. Redzi, līgavains nāk izēt viņiem pretim. Viņiem pretim. Tad visas jaunavas cēlās un sakārtoja savas lukturus – Bet ģeķīgās sacīja gudrajām, dodiet mums no savas sēļas, jo mūsu luktur izdziest. Bet gudrās atbildēm sacīja tā, ne, lai nu nepietrūkt mums un jums, bet noiet labāk pie pārdevējiem pērciet sev. Un kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavainas, un kas bija gatavs, iegāja ar viņu kāzās un durvis aizslēdz. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja, kungs, kungs, atdari mums. Bet tas atbildējums sacīja, patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāk. Šī līdzība atšķirās no visām pārējām, ko Jēzus brīdina, ko Jēzus dod. Un šī līdzība ir Mata evaņģēlī 24. nodaļā ir uzdots jautājums, mācekļi uzdod jautājumu Jēzum par pēdējiem laikiem. Un tad viņš vairākas tādas līdzības sāk teikt, lietas, kas notiks, Un šī ir tā kā uz to jautājumu turpinājums tam jautājumam. Un šī līdzība par, būtībā runa iet par pēdējiem laikiem. Pa, par laiku, kad uh, atnāks Jēzus Kristus, ot, Jēzus Kristus otrā atnākšana. Um, mēs visi, tas nav arī noslēpums, protams, es par to negribu tagad baigi iedziļināties, jo daudz par to runā un pārāk uztraucās un pārāk domā par pēdējiem laikiem. Es domāju, ka mums nav jādomā ne stunda, ne diena, bet mums ir vienkārši jābūt gataviem. Šī līdzība visā kopumā ir par to, kad ir jābūt gataviem. Um, um, un kāpēc viņi atšķirās? Tāpēc, kad ja līdzības ir, teiksim, daudz kur citur, ja es runātu uh, par pazudušajiem un par glābtajiem, nu, kas notiek ar pazudušajiem, kas notiek ar glābtajiem, tad šī līdzība ir atšķirās ar to, ka šeit tiek runāts tieši uz draudzi. Uh, jaunavas, līgavas, tas ir draudz, tiek, tiek runāts uz kristiešiem. Šī līdzība ir vistiešākā, vistiešāk attiecinās uz mums, uz tiem, kas ticam. Un būtībā uz draudz, Kristus draudz, kas ir Kristus mies. Un šeit ir ļoti spēcīga zīme un brīdinājums. Tad, tad, um, tad, tad šeit ir jaunums, te, par, kas simbolizē draudz un kristiešu, un līgavains tas ir Jēzus. Un runa šeit iet par pēdējiem laikiem. Šeit ir acīs tā, ka šajā stāstā piecas ir gudras un piecas ir ģeķīgas. Pie, kopā de, kopumā desmit līgā jaunavs un, un piecas no viņām ir gudras un piecas ir ģeķīgas. Ar ko atšķirās gudrās no ģeķīgām? Visiem bija lukturi, viņām visām bija lukturi, un visiem lukturos bija eļa – Bet gudrās bija gudras tāpēc, ka viņas paņēma līdz papildus trauku ar eļu. Un šeit iet runa, tas viss stāsts ir par būšanu gataviem, sagatavoties Jēzus atnākšanai. Būt mums gataviem. Arī šeit ir tā, kad bija raksts 6. pantā, nakts vidū atskanēja balss. Nakts vidus. Nakts vidus Un uh, daudz kur Bībelē, kur runā par nakts vidus, tas simbolizē par tumsas valstību, par, par grēka varu, uh, kas paliek ar, arvien tumšāk un tumšāk. Piemēram, um, visu caur Bībelē mēs esam redzēt, ka sabiedrība tik līdz viņi iztum Dievu ārā no, saviem, no savas dzīves, tik līdz viņi cenšas izspies, izspies Dievu ārā no savas dzīves, tad sabiedrība paliek savos prātos, savos spriedumos arvien tumšāk un tumšāk. Ah, un nāk ar pa, vispār, vispār visa pasaule paliek ar vien tumšāk un tumšāk. Nā, tā tumsa nakts vidus, tas tā kā simbolizē, ja mēs tā kā simboliski pastītos kaut kādām lietām, tas ir pēdējos laikos, mēs zinām atklāsmes grāmatā, mēs varam rakstīt, kad būs drausmīga laika, pēc arī Pāvils brīdina. Tāpēc, ka cilvēki arvien vairāk un vairāk dzīvos tumsā un sāks saukt tumsu par gaismu un gaismu par tumsu. Pēdējo laiku varbūt jūs esat ievērojuši, bet mūs kā kristieši, mēs, kāpēc, tas ir, kāpēc mums tas ir ļoti svarīgi būt gataviem? Ļoti daudz mums, mums ir jāapzinās, kad, kas notiek mēdījos, ko es esmu lasījis, kas notiek visā pasaulē. Piemēram, es izcelšu tikai vienu lietu. Homoseksuāli uzvar pār, pār valstīm, arvien vairāk un vairāk, kur uh, jau pasēs tiek spiest nevis tētis un mamma, bet vecāks numur viens, vecāks numur divi, kur homoseksuāļiem tiek dot pilnīgi vārdu, un tad laulība tiek arī atļaut un tiek pieņemt un izsludināt kā tādu pašu, kā, starp, kā Dievs to ordināli paredzēs arī, kā homoseksuāļi to panāk, lai viņiem tāpat būtu. Mēs kā kristieši to varbūt lasam, jo arvien vairāk un vairāk valstis tā kā, izņem no likuma to, kad jā, tikai starp sievieti un vīrieti, un jebkurš starp beigās arī starp sunu un vīrieti. Ja? Tas ir vienkārši uz to tas iet. Un ko tas notiek, ka cilvēku prāti paliek arvien tumšāk un tumšāk. Romiešiem vēstulē Dievs saka, tāpēc, ka viņi Dievu, ne, Dievu zinādam, viņi, viņi nepagodināja Dievu. Dievs viņu, viņus nodeva, viņu prātu, viņu, viņu pašu kaislībām, viņu pašu iekārēm nodeva viņus. Ka viņi, viņi samaitā savus miesas, savus ķermeņus, darot to, kas nepienākās. Romiešiem Pāvils to stingri saka, uh, Un, un mēs tā kā varbūt kā kristieši domājam to, nu jā, mūs jau tas neskar, jo mēs jau tā, tik un tā uh, zinām, ka Dieva vārds mums, jā, mēs tik un tā precēsimies vīrieces sievieti, jā, mēs tā, bet es jums varu pateikt, tas mūs ļoti tiešā veidā skars. Un tie laiki, kas notiek, uz ko tas iet, tas mūs ļoti tiešā veidā skars. Un īpaši mums jābūt gataviem tiem laikiem, kas nāk. Kāpēc? Tāpēc, kad arvien tumšāk un tumšāk paliek šī pasaule. Um, mēs, un arī, arī mums, kā kristiešiem, šādi sludinot, mums ar laiku tiks atņemts runas un valodas brīvība. Jūs to redzēsiet, kā tas notiks. Um, jo kas, kas tad aizliedz, kas tad ir uh, kas māca pret tām lietām. Tā ir bībele, tā ir draudz, kas vienmēr iestājas pret. Pārējiem jau visiem pilnīgi vienalga. Un tas būs arī tas, ka jau tagad tiek pieņemt likumi par naida runu, un drīz jau no, šāda, no šādas priekš pateikt par, par kaut ko pret homoseksuāliem, ja, būs, būs naida runa, un būs cietumsots, būs, būs izolēšana. Saprotiet? Uz ko tas iet? Un mums kā sludinātēm mums īpaši jābūt gataviem, bet tas laiks nāk un nāk ar ļoti lieliem soļiem. Un mums kā draudzēji, mēs tā pasaules vide, sabiedrība, mēdīji, kā paliek arvien tumšāk un tumšāk. Naids, slepkavības, laulības pārkāpšanas, neusticība, pornogrāfija, viss, kas tagad visās mēdījās, visās malās tiek spiest iekšā. 11-gadīgas meitenes lasa sīrupu. Sīrupā ir viss izklāstīts par seksuālo dzīvi skolās, kas tiek filtrēts iekšā jauniešos, ir vienīgā organizācija, kas par kaut ko par seksuālu dzīvu māci paparts zieds. Paparts ziedi finansē homoseksuāli būtībā. Mēs varam, mēs varam skatīties, mēs varam domāt, nē, nu, bet tas jau mūs neskar. Es vienkārši saku, mums ir jābūt nomodā, draudz. Katram kristietim, mums, katram vienam mums jābūt nomodā, jo nāk tāda laika, kas mūs var vienkārši, mūs varēs izcist pavisam vienkārši. Un bija Jeremija, kurš redzēja Dievu, Dievu spriedumu par to. Viņš redzēja, ka nāks, nāks sots. Redziet, tautas cenšas izspiest Dievu no konstitūcijām, no likumiem. Viņi to jau ir iznā, izdarījuši. Eiropas Savienība izslēdz Dievu vārdu vispār no konstitūcijas ārā. Vispār nav Dievs. Cenšas vienkārši stumt Dievu ārā no šās pasaules. Un Dievs kādu laiku ir kluss, bet tad nāk tiesas diena. Nāk tiesas diena. Varbūt tas, jā, pēdējā laika, pēdējā tiesa, tas viens, bet nāk tiesdiena. Un, piemēram, ja mēs varam paskatīties, piemēram, Haiti, jā, notika šī lielā zemstrīts. Kaut kāds gads apakaļ, 83. vai 84. gadā Haiti pastrunāja savu valsts par sātanu valsti. Valsts, kas pieder sātanam. Viņi sacēla vūdu tempļus, sacēla pielūdz vienkārši. Nevis tikai, jā, mēs, mēs neticam, bet mēs pielūdzam sātanu. Pat tiešo, Un kas notika šīs šausmīgākā, drausmīgākā zemstrīds? Nāk vienkārši sots, nāk ties. Tas ir noticis Bībelē visām sabiedrībām, kas, kas, kas vienkārši ir tautas, kas ir sacēlušās pret Dievu, nāk lielais sots. Tas bija Noas laikos, tas bija Sodom, Gomor. Dievs vienkārši nāk ar savu ugunu un šķīstī. Viņš nāk ar savu ugunu, jo viņam pieder pēdējais vārds. Viņš ir šīs pasaules radītājs, viņam pieder šī pasaule. Un ja cilvēki cenšas no viņa apspiest, tad tas tikai, mēs varam tikai brīnīties, mēs tikai varam iedomāties, kas notiks. Arī tāpēc, jo, ja es saku, pēdējos laikos notiks zemestrīces, bada, bada laiki, būs laiki, kāds mēs pat iedomāties nevaram. Ja es brīdim par to, mēs jau varam tagad redzēt, kas notiek. Jau kāru daudzināšanas, kāri bats, zemestrīces, cik jau ir bijuši zemestrīces pēdējo laiku, pēdējo gadu laikā. Atkal, nu pat tās bija zemstrīts, atkal simtiem cilvēki ir miruši. Vienkārši trāks lietas noteikti. Tas ir tāpēc, ka cilvēki spiež ārā Dievu un Dievs vienkārši Dievu taisnīgums pieprasa sodu. Bet tas ir par to, ka tas nāk un, un arī Jeremija laikos tāpat bija. Un Jeremija arī redzēja, ka nāk sots, nāk tiesa, nāk ceļās armija, kas iznīcinās vienkārši to visu pilsētu, visu templu. Un viņš bija vienīgais tajā pilsētā, kas cēlās un sludināja pret. Bija ļoti daudz tā saucamie dievu cilvēki, dievu pravieši, kas sludināja labas lietas, augstas lietas. Jā, Dievs jūs mīl, viss ir kārtībā, ejiet uz priekšu un vienkārši midzināja draudz ciet. Vienkārši guliet. Šš. Bet bija viena balss, kas celās. Nē, es jums varu pateikt. Nāk tiesa. Un ko, ko viņi darīja to balss? Viņi met Jeremiju bedrē, viņi viņu sasē, viņi viņu kāva, viņi sit. Redziet, tajos laikos, kad ir tā tiesa, tad tā, mēs arī varam dzirdēt Dievu balsi. Šodien Dievu vīres, es paskatījos, paklausījos visur apkārt tādu patiesu Dievu vīres, kas ir tāda tiešām, es paklausījos, ko viņi runā, viņi brīdina, visas kristieši, viņi brīdina atraujieties no zemes lietām, pievērsieties ar visu savu sirdi Dievam, meklējiet viņu, šajā laikā, kamēr vēl ir mieši, meklējiet viņu, piepildiet savus trauks ar ēļu, meklējiet viņu, nedzīvojiet, ir laiks, atstāt garīgo alkoholu, ir laiks palikt skaidram savos prātos. Ir laiks vienkārši piepildīt savu, pa, savu sirdi ar patiesību. Ir laiks, kad ir jābūt Dievu vārdā. Tas ir tas, ko brīdina Dievu vīri šajos laikos. Jums ir jābūt Dievu vārdā, jums ir jāsaņem savu apsolījumu no Dieva, jums ir jābūt, jums jāgatavojās. Un, un kā to, kā šīs balss var atšķirt, kas paties runā no Dieva šādos laikos, kad ir šķietam tik daudz balss, kas runā – Ā, Dievs grib, ka tu esi bagāts, Dievs grib, ka viss ir kārtībā, neuztraucies. To balss var atšķirt tā, ka viņa nav ļoti populāra, bet viņa ir asa, jo Dievu vārds ir dzīvs un ass. Viņš ir ass, kas griež un atdal mies no, no, no gara. Ja tu dzirdi vārdu, kas saka, tev ir jāatstāj tā savu dzīvi, ko tu dari, tas ir svēties gars. Tas ir tas, kas griež, tu, tu esi aizrāvies pa daudz, tu esi aizgājis pa tālu, nec atpakaļ. Tas ir tas vārds, kā var atšķirt. Un nav laika gulēt, šis laiks, kad mēs nedrīkstam gulēt. Ja es par pēdējiem laiks, laikiem vairākas reizes teicu, esiet gatavi, esiet nomodā. Pāvils saka, ka esiet skaidrā prātā. Un, un līdzība par šiem desmit līgavām jaunavām ir tieši par to, sagatavoties laikiem, kas nāk, būt gataviem Jēzus atnākšanai, būt gataviem. Mēs varētu runāt par Jēzus atnākšanu vispārēji, bet arī tavai dzīvē, tu nezini, kād būs tas laiks, kad tev jāstiekas ar to kungu būs. Tu nezini ne au, ne stundu, ne sekundu. Tāpēc mēs nedrīkstam dzīvot muļķīgi. Es nesaku jums šeit, um, kad es dzīvoju pareizi, man viss ir kārtībā. Es jums varu pateikt, man pēdējo pusgadu laikā uh, mans personīgais laiks ar Dievu bija pilnībā atstāts. Varbūt divus rītus es pavadīju ar viņu laiku, pēdējo pusgadu laikā. Es nelasīju Bībeli, es dzīvoju vienkārši no tā, ko es biegūs. Un es jums varu pateikt, kad es arvien vairāk un vairāk zaudēju spiedienam gan darbā, gan visās lietās. Man vienkārši ienaidnieks sāk vienkārši no apspiest. Un man nebija spēka, man nebija spēka ne kalpot, man nebija spēka neko. Es vienkārši, jā, fiziski es to darīju, bet iekšēji es biju sagrauts, iekšēji man sāpēja, iekšēji es vienkārši apjūts, sajūts. sajūts kārdinājumi nāca vienkārši mūsu attiecības ar Ilus, viss vienkārši darbā attiecības, darba vienkārši viss krit no rokām ārā. Un Dievs man šajā rakstvietā ieved, lai atjaunot šos manas attiecības ar viņu. Un vienkārši es sludināju divas nedēļas apakaļ par klinti, kad ir laiks runāt uz klinti, ir laiks runāt ar viņu. Un tas ir tas, ko Dievs saka, nav, nē, te nav par tagad visus grēkus tiec ar visu, ar visu galā, vienkārši tas tā runa ir nāc pie manis, ja es saku. Nāc pie manis, es tev pieņemju, kurā brīdī. Bet problēma bija tā, kad es negāju pie Dieva. Problēma bija tā, ka es nevis pirmais gāju pie Dieva, lai izstāstītu savus bērns, bet es meklēju cilvēks. Es savu paļāvību liku uz cilvēkiem, es savu paļāvību liku uz savam finansēm, es savu paļāvību lieku uz veselību, es savu paļāvību, bet ne uz Dievu. Un ar laiku tas ir tāds mazs, tāds, uh, slīdējums, ar ko es tā kā aizslīdēju, vien vairāk, vairāk savā prātā. Un tad, kad nonācu es pie grūtībām, man nebija spēk tam stāties pretī. Es vienkārši savu benzīnu garīgo kānu nepildīju ar pareizo degvielu. Un tāpēc man nebija spēka. Piecas gudrās un piecas ģeķīgās. Tā atšķirība bija redzama tikai nakts vidū. Tas, kas ir tas, kas ir ļoti nopietni, jo visu laiku Visu laiku viņas bija kopā. Visām bija lampas, viņas visas bija, bija, bija eļa lampās, visas bija vienā vietā, gaidīja līgavainu, visas arī aizmiga. Bet, kad līgavains atnāca, tad iekšā tika tikai tās, kurām bija līdz papildus trauks ar eļu, kurš bija sagatavojušās. Tas ir interesanti, jo, redziet, tas runā par draudzi. Tas runā par mums. Mēs draudz, mēs nākam, mēs šeit slavējam. Tā atšķirība patiesiem Dievu meklētājiem būs redzama tikai, kad būs tums. Mēs visi, mēs nākam, mēs slavējam, un tas ir tas, kas ir tas nopietnākais šajā visā stāstā. Mēs visi slavējam, mēs visi sakam, bet tā atšķirība būs redzama, vai tu esi uzpildījis savus trauks, būs redzama tikai tad, kad nāks tums. Tad, kad nāks tavā dzīvē tums, varbūt pārbaudījums finansēs, veselībā, vēl kaut kur, kad būs tums tavā dzīvē, Tā atšķirība parādīsies tikai tad, un tas ir tas, tas rakākais, ka mēs varam dzīvot, likties, ka viss ir kārtībā. Bet tad, kad nāk tā tums, kad nāk nakts vidus, tad tā atšķirība ir redzama. Kurš tā ģeķīgas un gudrs atšķirās tikai naktī. Un kad jau bija pa vēlu. Interesanti, ka to eļu nevarēja aizdot. Nevarēja iedot. Nevarēja paņemt ne, ne no viena cita. Es tikai domāju par to, kā tas ir. Es, ne, es nevaru ne no viena citu paņemt. Viņas prasa, iedod mums, viņas saka, nē. Ka mums pašiem nepietiek. Nē, ejiet, pēciet. Tas ir ļoti interesanti, kāpēc viņas um, nevarēja aizdot, nevarēja paņemt cits. Un tas papildus trauks, um, tad, tad bija eļas līdz, bet tās gudrās paņēma papildus traukā līdz eļu. Redziet, daudz komentētāji par šo vietu, es lasīju, rakstīju, ka, kad līgavainim orģināli nevajadzēja kavēties. Orģināli tam tā nevajadzēja notikt. Vajadzēja it kā notikt tā, kā nu, viņam vajadzēja nākt vakarā, man ēļas ir, vajadzēja tikai nākt vakarā un atnākt, nu vis, visam vajadzēja būt kārtībā, bet viņš kavējās un atnāca tikai nakts vidū. Viņš kavējās, neatnāca. Un tad es uzdevu jautājumu, kāpēc gudrās ņēma tos trauks līdzi? Redziet, šis stāsts ir par mūsu personīgām attiecībām ar Dievu. Par to iet runa. Vai tev ir personīgas attiecības ar Dievu? Vairāk nekā svētdienas rīts. Cik no jums jūs pavadat laiku ar Dievu? Regulāri. Viens uz vienu. Kāpēc, kāpēc gudrās ņēmēļi citā traukā līdzi? Ja runa iet par personīgām attiecībām ar Dievu, Iesaist 40. nodaļā. Divas devītā līdz 31. pantam. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst un jauni vīri sabrūk, bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spānu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Tas vārds šeit mūsu 31. pantā, kas paļaujas uz to kungu, oriģinālā valdā ir, kas gaida uz to kungu. Nevis kas paļauj, bet kas gaida uz to kungu. Un Jāņa evaņģelī 11. nodaļā jums nav jāatver tur, bet ir stāsts par Lācaru. Lācars bija cilvēks, kas mīlēja Dievu, un kur jē, rakstīts, ka Jēzus ar viņu mīlēja. Bet viņš saslimst. Un Jēzus ir tālāk prom no tās vietas, kur Lācars ir. Un kas notiek? Māsas aizsūt vēstnes, aizsaka, pasaka, Lācars ir slims, viņš mirst. Aiziet, pasaka, Jēzus vēl nekur neiet, viņš vienkārši sēž. Un pēc kādu laiku viņš iet un viņš jau ir nomirs. Un tad sūt māsas zinas, saka, pasaka viņam, lai nenāk, viņš jau ir miris. Un tas viss stāsts runā par to, ka Jēzus atnāca, viņš nenokavēja. Gaidīt uz to kungu, viņa laiku. Es domāju, tās gudrās, ja tas ir runa par personīgām attiecībām Dievu, viņas pazina Dievu ka dažreiz viņš liek mums arī gaidīt, bet viņš nekad nenokavē. Redziet, daudzi šajās dienās sludina, kad visi tikai no tavas ticības. Pasludina vārdus un tu būsi bagāts, tev viss nāks, tev viss būs, tu tikai saks dziedināts un tu esi dziedināts. Tas viss tikai tiek sludināts, bet Dievs dažreiz liek arī gaidīt. Kāpēc paties Dievu meklētāji cieš? Kāpēc, viņām ir, kāpēc viņam ir jācieš? Dievs labāk zina un viņam ir savs laiks. Un lai, lai vai kā mēs varētu spriest par to cilvēku vai par to ģimeni, kā viņiem iet grūti slimībās vai finansiāli, viņi paši zina, kas viņa sirdīs ar Dievu notiek. Un Dievs zina, ko viņš dara. Viņš zina, un viņš zina to, ka viņš nepieļaus vairāk viņiem uzlikt, kā viņi var panest. Tā kā dažreiz Dievs liks uz tevim tev gaidīt. Tas ir uh, jauniešiem arī, jauniem cilvēkiem, kas grib aprecēties. Tik ļoti grib aprecēties. Dievs saka, gaidi, tev ir cilvēks, es gatavoju. Gaidi. Abrahamam arī Dievs deva apsolījumu. Viņš gaidīja, gaidīja, nav, nav, 25 gadus vēlāk tikai piedzim Īzaks. Dažreiz Dievs liek gaidīt. Un iesaist grāmatā 40 rakstīts, kas gaida uz to kungu, tas iemanto jaunu spēku. Es domāju, kad Uh, šīs līgavas, šīs jaunavas, viņas paņem tos trauks, tāpēc, ka viņas pazina Dievu. Viņas pazina līgavainu. Ka viņš mēdz arī kavēt, bet viņš nekad nenokavē. Viņš kavējās, viņš varbūt kavējas, tāpēc viņš paņēma laiku. Tāpēc, ja tu lūdz par kaut ko, un tev ir kāds apsolījums dots, un tu to nevar sagaidīt, tad piepildies ar svēto garu, piepildies ar Dievu lūkšanu, paliec uzticams. Tas viss, ko es tev saku, gaidi. Jo Dievs, ja viņš ir solījis, viņš ir uzticams un viņš, viņš nenokavēs. Dieva laikā viņš nekad nesteidzās un nekad nenokavē. Un tie, kas viņu tā paties meklē, tie, tad, tie trauki, tie papildus trauki arī piepildās ar eļu, viņi iemācās gaidīt. Viņas, ka Dievs dažreiz var arī neatnākt uzreiz. Viņš var neatnākt tā, kā mēs domājam, vai tā, kā mēs lūdzam, vai kā mums ir teikts, kā mēs esam sapratuši. Viņš dažreiz dara savādāk. Kaut vai paņemsim Pāvilu, paņemsim Ījabu. Uh, Dieva atbildi nebija tāda, kā viņi gaidīja. Bet bija. Un tā bija viņiem par, par viņiem par labu. Jo Dievs nekad nenokavē, viņš nāk īstajā laikā. Daniela 11.32, Daniela grāmatā 11.32 ir runāt par pēdējiem laikiem un ieklausīties šajā Ar glaimu un pavadinājumu pilniem vārdiem viņš pamudinās tos, kas lietas pārkāp derību, galīgi laus savu uzticību tam kungam. Bet tie ļaudis, kas pazīst savu dievu, paliks stipri, pastāvēs un rīkosies pēc savas pārliecības. Tie ļaudis, kas pazīst savu dievu. Par eļas, um, dabūt eļu, nu kāpēc viņas nevarēja nopirkt tās ģeķīgās? kā es varu iegādāties, ka arī tavas attiecības ar Dainu, ja tās ir bijušas gadiem veidotas, to nevar, ne? Tāpat mūsu attiecības ar Dievu neviens mēs nevaram nopirkt. Tās ir tavas attiecības ar Dievu. Tas ir tāpat, kā es galdnieka prasmes iemantot. Es varu nopirkt galdnieku diplomu, ja man ir nauda. Bet prasmes es iegūšu daudzot pirkstus, noievēlējot kādu ādas gabalu nost, Ja, arī taisot, iemācoties, tas ir prasmi un attiecības ar Dievu mēs nevaram nopirkt. Tā uzreiz. Un tāpēc. Daniela grāmatā ir tā teiks šeit, kad pēdējos laikos te ir runāts par, par kad nāks antikrists, ka viņš te darbosies spēcīgi, viņš saka, bet tajā laikā stipri būs tie cilvēki, kur pazīst savu Dievu. Un viņi ne tikai būs stipri, bet viņi arī rīkosies pēc savas pārliecības, pēc tās pārliecības, ka es zinu manu Dievu. Man ir drosi, man ir spēks. Un mm. tas vārds pazīt šeit ir tāds nu, ļoti dziļš vārds. Tas ir pazīt viņu ļoti personīgi un dziļi. <laughs> Tas vārds ir Ādams atzina savu sievu. Tas ir ļoti intīms vārds, tas zināt, pazīt. Nevis tikai zināt par Dievu, bet pazīst viņu personīgi. Tā ir runa par personīgām attiecībām ar Dievu. Un cilvēku mēs var iepazīt tikai tad, ja mēs pavadam laiku ar viņu, nekā savādāk. Un Dievu mēs varam iepazīt tā, tad, ja mēs pavadam laiku ar viņu. Nu, droši vien, ka daudz no jums to esat jau dzirdējuši, bet, bet vai tev ir kāda vieta un laiks, kad tu esi viens uz vienu ar Dievu? Vai tu regulāri lasi Dievu vārdu, vai tu dalies ar Dievu par savām problēmām? Mašīnā, darbā, staigājoties ar bērnu, veikalā. Vai tu veido personīgas attiecības ar Dievu? 1. Samuela 17. nodaļā ir stāsts par Dāvidu un Goliātu. Ļoti patīkams stāsts, man viņu vienmēr patīk izlasīt vēl un vēl. Un ļoti man patīk, kad no, no 34. pānta līdz 37. Un tur tas stāsts, ka tas Goliāts nāca, un daudz mēs zinām, ka nāca Goliāts, teica, dodiet mums vienu karavīru, mēs no jūsu uzskanā, lai nāk ar manīm cīnīties, kurš uzvarēs, tas būs tam kalps. Viss Izraela tauta dreba ne, ne 40 dienas aptuveni, tur tā rakstīts. Ka vienkārši nāk Goliāts katru rītu, nu, ā, bļauj un rēts un izņirgās pa Dievu tautu, un Dievu tautai nevienam nav drosmes. Neviens nespēja spērt soli, neviens nespēja piecelties un uzvarēt, viss vienkārši dreb. Bet ir viens jaunietis, 17 gadu tajā laikā vai 16 daudziem saka, nu tā aptuveni cilvēki saka, viņš bija jauns katrā ziņā. Un viņš nāk, viņš ieraug to Goliātu, viņš dzird, ko viņš saka, viņš kas te notiek? Tas Goliāts saka mums, un viņš, kāpēc viņš bija tik drosmīgs? Šak, kas, kas būs tam cilvēkam, ka, ka viņš, kur, ka viņ, nu, kurš viņu novāks, nu, likvidēs? Ah, tam ķēniņš atdos pusvalsts, nu, tur nodokļus no, no atbrīvos. Kas viņš tāds ir? Nu, viņš vienkārši runā, kas viņš tāds ir, kas tā te apvaino Dievu tautu? Viņš vienkārši piesaka, es iešu cīnīties. Viņš aizved viņu pie ķēniņa, Sauli, Dāvid, es, tavs kalps ies cīnīties. Un Sauls, tu taču esi jauns. Un šeit Dāvids sāk dalīties ar savu personīgo pieredzi. 34. pantā. Tad Dāvids sacīja Saulam, tavs kalps ir bijis pie savu tēvi avju gans. Un kad nāca lauva vai ir lācis, un tu nesaprojām kādu no avi, no kādu avi no ganāmā pulka, tad es devos tos vajāt un es tos nogalināju, bet laupījumu es izglābu no viņu rīklas. Kad nu lauva pret mani cēlās, tad es viņu spēcīgi sagrābais krēpēm, to situ un nositu. Tik lablau, kā arī lāci, tavs kalps ir nosits, un šis neapgraizītais filisties būs kā viens no, no tiem, jo viņš ir tā dzīvā dievu karapulks izaicinājis. Un Dāvids turpināja un sacīja, tas kungs, kas mani ir izglābs no laus un no lāča ķetnām, tas mani izglābs arī no šī filistiešu rokas. Iedziļinoties tas, ko es redzu šeit, un es arī gribu attiecināt tieši pie šī vārda, ir Dāvidam bija personīgas attiecības ar Dievu. Un ne tikai personīgas attiecības, ka viņš dziedāja un slavēja un lasīja Bībeli, nu, tādā ziņā pavadīja laiku ar Dievu, bet viņš arī zināja savās cīņās personīgās, viens uz vienu, viņš savās cīņās ieguva uzvaru. Sits šķīstība ir vis, visvarenākais ierocis pret tā sātanu. Sits šķīstība, nevainība. Ko mēs glabājam? Kas ir tas lauva vai lācis, kas nāk un atņem tavu, kas tev ir dots? Dāvids cēlās, viņš viņu noķēra un no laupiem izņem no viņa rokām ārā. Es to redzu tā, ka grēks nāk vilin mūs, nu, mūsdienās. Un tas ir tas, kas ir tas lauva lāds, kas atņem to, ko Dievs mums devis mieru, prieku. Mēs, mēs, viņš vienkārši atnāk un paņem. Ļoti daudz tā dara. Tās, tās lietas, kas ir, ko tu dari slepenībā. <laughs> Un tas tas lācis, kas nāk, kas lauks atņem, viņš vienkārši ķērās Dieva spēkā, vienkārši viņam bija cīņa, viņš uzvar iegūst savā personīgajā dzīvē ar Dievu, kur neviens neredzēja. Un es domāju, tāpēc viņš varēja aiziet, viņš dzirdēja, wow, kas te notiek? Šitas tā runā? Es tieši cīnīties. Jo viņš kaut ko atnāca noņemt tas, kas mums pieder. Šeit viņam bija pieredze personīgi ar Dievu. Un interesanti, kad pēc tam arī vēl tāda, nu, tāds, vienkārši tāds simbols. Es dažreiz vecajās derībā izceļ tādu simbolu. Man ļoti Dievs kaut kā tādā veidā uzrunā par tiem simboliem. Piemēram, tā paša lācis un lauva. Protams, tas bija lācis un lauva. Nāca ņēma avi, jā, mēs tā varam lasīt, bet vienkārši priekš manis manā dzīvē tā Dievs uzrunāja. Jo nāk tas lācis un lauva, jo arī Bībelē teiks, ka sātens iet kā rūcošs lauva. Skaties, ko viņš varētu aprīt. Tam stājieties pretī ar ticību, Pēters saka, otrā Pētera vēstulē tas, kas nāk vienkārši un atņem to, ko Dievs tev ir devis. Un interesanti arī šeit vēl ir, kad Dāvids, viņš tā kā, nu tur noteikti tā, ka saules uzliek lielo viņam to bruņu vēsti, visu uzliek Dāvids, vienkārši es neesmu tā rādis cīnīties ar cilvēku, cilvēku metodēm un tas, ko cilvēks izgatavojas. Es vienkārši, es, es zinu, kā cīnīties. Viņš aiziet uz upi, viņš izlas upē akmeņus. Viņš ieliek savā, savā tārzā, Viņš paņem to, kas viņam pie rokas, ko viņš ir mācējis, ko viņš vienmēr darīs, viņš aiziet, viņš vienkārši lidina akmeni dziļi pierē Goliātam. Cits saka, ka tas ir dziļākais, kas tā Goliāta prātā iespiedās, tieši tas akmens <laughs> viņa dzīvē. Un interesanti par to akmenu, par to upi. Upe daudz, kur simbolizē Dievu klātbūtni Mm, atcerieties, Ecehela grāmatā ir tas tronis, no kurienes izteka upe, un ka viņi paliek arvien dziļāk un dziļāk, un tas ir, nu, tā ir Dieva klābūtne. Daudz draudzes, kas sev sauc pa upēm, visādām. Bet uh, upe, tā ir, tas ir tas Dieva klābūtne, svētā gara tuvība. Un, un es akmeņus redzu kā Dieva apsolījums, kur tu esi pavadījis laiku ar Dievu viens uz vienu, un tu esi izlasījis akmeņus ko Dievs tavā dzīvē personīgi devs, ka tu esi bijis vientuļš, Dievs ir tev devs apsolījumu, es esmu ar tevi. Ka tu esi bijis panikā, tas ir tas akmens, ko viņš tajā Dievu klabunī, ko varbūt pavadot laiku ar viņu, viņš tev teica, apstiprinājis, ne, nebaidies, mans bērns, es esmu ar tevi. Tie te apsolījumi, ko es redzu, viņš ielika savā somā, savā sirdī. Viņš viņu izvilka, viņš jau pēc tam izvilka vienalga, no kuriem viņš neskatījās, kur viņš vienkārši ielika roku, izvilka un laid pretī. Un sātanam, ienainiekam, brāļa apsūdzētājiem pretī stāties var tikai un vienīgi ar Dievu vārdu. Jo viņš ir melis, un Dievu vārds ir patiesība. Un patiesība uzvar melus vienmēr. Pat, meli nekad nebūs stiprāk par patiesību, nekad. Kad patiesība tiek pateikta, meli vienkārši sabrūk, sagāžās, neko nevar izdarīt. Un sātans ir melis visu laiku. Ja viņš kaut ko tev saka, viņš tev nu, apsūdz, viņš tev uh, spiež zemē, tad, tad patiesība, tas ir Dieva vārda apsolījums. Viņš saka, tu nekam neesi derīgs. Dievvārds saka, nē, es esmu Dieva bērns. Tu neko nevar, tu nevarēsi uzvarēt šito te. Nē, Dievs saka, es vispēju tā spēkā, kas dar man stipri. Tu nomirs, es dzīvošu Dievu vārds pretī, saka. Tu dzīvos, tu nemirs. Es, es zinu stundu un sekundu, kad tev jāaiziet. Šīs tās patiesības. Un tās vajag vienkārši laist pretī ienainiekam vienkārši. Un es ticu, ka to akmeni nes svētais gars. Mēs, ja Dāvids būtu uz pretējo pusi lidinājis, tad tas akmens tā aizlidot tieši pierē. Nu, labi. Bet šeit runa par to, ka Dāvids praktizēja savus uzvaras viens uz vienu. Un tās ir tās uzvaras mums, kas, ir, kas mums traucē mūsu attiecībās ar Dievu. Ir tie lāči un tie lauvas vienalga, kas tas tāds ir, kas traucē, kas paņem tav, tavas attiecības ar Dievu. Un es uzdevu jautājumu Dievam, kāpēc es nelūdzu? Kāpēc Dievs es nepavadu laiku ar tevi? Un pirmām kārtām Dievs norādīja nepareizas prioritātes. Tev ir nepareizas prioritātes. Sakārto savas prioritātes. Liec savas attiecības ar Dievu pirmajā vietā un visas pārējās lietas sakārtosies, tad redzēsi. Kad es sāku pavadīt laiku ar Dievu, es varu, es varu pateikt, viss sakārtojās. Ienāk vienkārši miegs. Viss sakārtojās. Kad es viens uz vienu pavadu laiku ar Dievu. Un par otra lieta, kas mums traucē, tas ir tas brāļa apsūdzētājs. Sirdsapziņā, kas visu laiku mūs apsūdz ja mēs pavadam laiku, ā, kas tu tāds esi, ko tu uzdrīksties vispār lūgt šeit, ko tu, kā tu uzdrīksties kaut kādu laiku pavadīt ar Dievu, padomu, pasties, ko tu darīji, pasties, ko tu domāji, pasties, ko tu teici, paskaties, paskaties, paskaties, tu neesi cienīgs, tu neesi cienīgs. Filipiešiem 3, es lūkšu atvērt. Filipiešiem 3. nodaļa, no 13. līdz 14. pantam. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvērs, bet vienu gan aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā. Es dzenos pretim mēķim, goda balvai, Dievu debes aicinājumu Kristu Jēzu. Ienainieks tev turēs pagātnes būrī, lai atņem tev tagadnes mieru un arī cerību nākotnē. Bet ir jāsaprot, kad tagad mēs dzīvojam. Vakardien ir vēstur, rītdien ir nākotne, šodien tu dzīvo. Un viena lieta, kas ir jāsaprot, ka Pāvils saka, aizmirstams, un tas tas vārds ir nogriezdams, viss, kas ir no aizmugurs, un stiedamies pretī, aizmirstams. Tas ir praktiski arī tā, tev ir jāpiedod, ja kāds tev aizvainojas. Tu nedrīkst turēt neko, nevilkt līdzi, tev ir jāpiedod. Tev ir jānotic Dieva piedošanai tev, ka viņš ir piedevs tavs pagātnes grēks. Ja tu esi Dieva vārds, tas akal tas akmens, ka ja tu atzīsties savas grēkos, viņš ir uzticams un taisnīgs, viņš piedod. Tas ir tas akmens, ko tev vajag mest tam goliātam, kas tev apsūdz, ka tu gribi iet pie Dieva, pavadīt laiku ar viņu, ka tu gribi dzīvot uzvaras dzīvi, normālu uzvaras kristiešu dzīvi, ar mieru, ar prieku, ar piepildījumu savā sirdī. Ka goliāts nāk un atņemt, un lau un lācis nāk, lai tev to atņemt. Tu vienkārši met viņam acīs to. Zini, Dievs ir teicis, ka nevis man darba dēļ, bet viņa žēlstības dēļ es esmu, kas es esmu. Un īstenībā tev ir dota autoritāte, lai stātos pret ienaidniekam. Kad es dzīvoju īrijā, tur ir tāda, tāda lieta, kā viņi sauc par uh, lollipop uh, woman, nu, kas ir, viņiem ir tāds kā kociņš ar stop zīmi. Nu, tāds kociņš. Un tās ir tādas sievietes, kas no rītiem stāv pie, pie ceļiem un, un, un, un kas nu, pēc tādām pār, pārējām, kur, kur bērniem jāiet uz skolu. Un tad ir tā, ka viņas, nu, viņas tā kā iznāk tā ceļam priekšā, nostājās ar to stop zīmi. Un tad nāk, nu, nu pāriet bērni pāri. Un vienmēr tur ir tāda, nezinu, cik tur ento tonu fūre vienkārši brauc ritīgi, tā tantiņa iznāk, viņi ir vienmēr tāds maziņas vai, vai jau savu gados, viņi iznāk vienkārši noliek tā, tā fūre bremzē vienkārši rītīgā tonu, vienkārši gatavu viņu apēst. Bet viņai rokā ir viens kociņš ar stop zīmu, un tā ir autoritāte. Un tai fūrē vienkārši šņākdam, kaukdam vienkārši apstājās. Viņai rokā ir autoritāte. Dievs tevi devas autoritāte. Tu zināji, ka ienaidnieks jau nāka liela kā tonu fūra, kas nāk, lai tev aprīt. Tev rokā Dieva vārds autoritāte. Vācies prom no manīm, Jēzus Kristus vārdā un fūrē vienkārši nevis, nevis tevis dēļ, ne jau tā tantiņa, jo to tantiņu varētu noslaucīt tā fūra, nemaz nejust, nejust, neko nejust. Bet autoritāte un tas, tas vadītājs zina, ka ja viņš neamstāsies, viņiem ir cauri. Tāpēc nemeklē sevī, kāpēc tu spēj stāties pret ienēniekam. Nemeklē sevī autoritāti vai drosim. Tava autoritāte ir Dievs, ko viņš tevi devis. Tava autoritāte ir tie apsolījumi, ko Dievs ir teicis. Un tāpēc ir svarīgi būt Dieva vārdā, jo tu, tā ir tā upe, kur tu savāc šos visus apsolījumus Dievam, no Dieva. Un viņu te ir ļoti, ļoti daudz. Viņu te ir ļoti daudz, un Pāvils arī raksta otriem korintiešiem vēstulē. Viņš saka, ka apsolījumi, ko Dievs ir devis, ir jā un āmen. Mums, tas ir mums pēc ticībai, mums pēc stiprinājumu, mums piedrošinājumu, tas ir mūsu uzvars dzīvē, ir tie apsolījumi. Raudas dziesmā 3, 23, 22, 23 ir teiks tā, ka žēlastība ir jauna katru dienu. Aizmirstams viss, kas aizmurēs, stiepdamies uz priekšu, mums ir jāiet uz priekšu. Mēs neļa, nedrīkst ļaut pagātnes sakāvēm, pagātnes kļūdām, pagātnes lietām. Vienkārši pagātni ir arī pirms stundas, ko tu darīji. Jo tu vairs nevar, ies, ne, lai kā tu gribētu, tu nevar tur vairs iesniegties, izņemt kaut ko ārā, izmainīt. Tu nevar. Tu nevar. Pagātne ir viss, šodien tu tagad dzīvo, un tāpēc Pāvils saka, aizmirdams, nocirdams viss, kas ir bijis, kas man cenšas turēt. Ebrejiem 12 arī teiks, kad mē, kas, ka mēs skrienam tajā sacīkstē, raugoties uz Jēzu, noliekdam visu grēku un malu, visu noliekot malā un tiec, tiecamies uz Jēzu, skatāmies uz Jēzu, skrienam šo sacīksti. Es stiepjos uz priekšu, lai satver to, kas pienākās man. Daudzus no mums ienaidnieks grib turēt pagātnes sakāvs būrītī. Teikt, tu nekad nebūs brīvs. Redz, tu taču jau centies. Kāds, kas varbūt mēģina atmest smēķēšanu, nevar. Nu redz, tu, tu taču cik reizes esi jau mēģinājis. Bet Dievs saka, šodien ir jauna diena žālstības. Un tas ir tā, ir jāuz, jāuzdveš jaunas liesmas tavai ticībai. Ar šo Dievu vārdu uzdves jauns, ar, ar sāc vienkārši pūstas to mazo oglīti, kas kvēlo knap knap. Viņi izies kā liesam, tu redzēsi. Tas ir kā grilu, kad mēs cepam sašliks. Šķietam izdedus, tur nekā nav, bet tu sāc pūst, tur oglīt ir viņu vienkārši, tu sāc pūst, pūst, pieliec vēl kaut kādas salmas klāt, pieliec vēl kaut ko, un tu redzēs, tas uguns atkal aizdegsies. Neļauj, lai ienaidnieks vienkārši atstāja tev ne, bezdarbībā, ka tu neko nedari, vienkārši es esmu lūzers, man nekas nesanāks. Es nekas nebūšu. Nē, Dievs saka, tu vari, tu vari. Dievs saka, tu visu vari. Tā spēkā, kas dara tev stipri. Tagad iedomājies tavs dzīves Goliāti. Arī viņu tu vari pieveikt. Ar Dievu vārdu, Dievu autoritāti, Dievu spēkā tu vari uzvarēt. Ja tu iepriekš esi zaudējis, nu un, karš vēl nav beidzies. <laughs> Ja, tā ir cīņa, ko tu esi zaudējis, bet ienainieks grib, lai tu domā, nē, tu vienmēr būsi sakauts, nē, tu vienmēr būsi tāds, nē, tu vienmēr, viņš vienmēr to centīsies tādā veidā turēt, arī laulībā, kas mēs esam. Ienainieks grib vienkārši panākt to, lai nav bezcerīgi, bezcerīgi, vienīgā izeja ir jāšķirās, viss, viss. Šietam nekā, nē, var, Dievs var, vienkārši viņš var, viņš var. Tu vienkārši sāc savā, savā dzīvē ticību vienkārši uz, uzpūst. Bet tas svarīgākais ir, kas ir jādara tev personīgais laiks ar Dievu. Tev ir jāpavada laiks ar Dievu. Tev ir jāiet pie viņa. Tev ir jācīnās par to, jo tikai par to ienainieks cīnīsies, lai tev nebūtu tas. Ja tu paskatīsies, un vislielākās cīņas būs tieši tavam laikam ar Dievu. Vislielākie pretestība būs tieši tam. Ja tu gribēsi pavadīt laiku ar Dievu, kas tik nenotiks? Vai dieniņā zvani, suņi, kaķi, vienalga kas tev, kad tik, tev, kad tik tu nē, nē. Un arī vēl viena lieta, ko es sapratu, ka personīgs laiks ar Dieviem nav tikai, jā, kaut kur istabā klusā, ielīst, to kādam no mums ir, ir tikai viena istaba, nav divas, ja. Bet tas ir arī mašīnā, pa ceļam ejot. Es esmu saprast to, ka es ar Dievu varu būt visur. Es varu atslēgties un pavadīt ar viņu laiku. Bet tas ir svarīgi, ka tu ej pie Dieva vārda. Tagad ir viens mācītājs, kas ir Dieva vīrs, spēcīgs, viņš saka, jums ir jābūt šitajā grāmatā, vienkārši jābūt. Tas nav kā bauslība, jā, tu to nedarīsi, tu aizies uz mūžīgo pazušanu, bet tā ir, tev ir jābūt, tev ir jāiet, tev jāiet pie šīs upes, tev jāiet pie šīs dzīvības vārda, jāliek savās kabatās un caur to līs tavā traukā eļa. Un noslēgšu ar, jo man ir jābeidz, es noslēgšu ar Jesais 55. Jesais 55. nodaļa. Dievs tev saka, nāc pie manis. Es tev gaidu. Ziniet, kad laika, savā laikā ar Dievu, es esmu saprast to, ka viņš man vienmēr gaida jau. Tu nav tā, ka tu aizēji, nu tad tagad, nu nāc Dievs, nāc Dievs, nāc Dievs, nāc, nāc. Mēs arī, kad uz Dievkalpam nākam, mēs lūdzam, Dievs nāc, nāc, viņš jau es šeit jau. Īstenībā pirms jūs vispār atnācāt. Jo arī, kad pasauli tika radīta, pirms radīšanas sētais gars virs ūdeņiem lidinājās. Viņš jau ir jau sagatavojis tavu ceļu. Tas ir vienkārši, es esmu ievērējis to brīnišķīgo lietu, ka viņš jau tev gaida. Viņš ir nosēdies, viņš saka, nāc, o, oh, atnāc. <laughs> Nav tā, ka mēs aizem, tad oh, nāc, Dievs, nāc, nāc. Viņš, es esmu saticis viņu, viņš vienmēr man satiek tur, kad es eju ar viņu pavadu. Un iesaist 55. nodaļa ieklausies šajos vārdos. Visi izslāpušie nāciet pie ūdens, un kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet, pēciet maizi bez maksas par velti ar vīnu un, arī vīnu un pienu. Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maizi? Kādēļ jūs, at, kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas neder uzturam? Klausieties, klausieties uz mani, tad jums būs daudz laba, ko ēst, un jūsu dvēseli atspirdzināsies ar tauku barību. Piegrieziet man savu ausu, nāciet pie manis, uzklausiet, tad atspirgs jūsu dvēseli. Nāciet pie manis, nu, paskaties, viņš saka, nāciet un pērciet. Kāpēc pērciet? Kāpēc Dievs pērciet, ja mums jānāk? Tāpēc, ka cena bija, ko Jēzus samaksāja. Bet cena tika maksāta, un Jēzus par to samaksāja. Un man patīk šie vārdi, nāciet un klausieties. Paliec laikā ar Dievu un klausies uz viņu, klausies savā dzīvē uz viņu, ko viņš tev saka. Viņš ir pievērs man savu ausu ir tā, ka mums ir jāpievēršās savā sirdī pie viņa. Vienkārši Dievs, ko tu uzsāk? Nevis tikai skriet šur, tur, mēs metamies iekšā visās lietās. Bet dažreiz vajadzīgi vienkārši apsēsties un klausīties. Dievs, ko tu saki? Sastajā, no, sastajā pantā meklējiet to kungu, kamēr viņš ir atrodams. Piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Bezdievs, lai atstāja savu ceļu un laupītājs savu ļaunprāt savus domas, lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņu apžālis un pie mūsu Dievi, viņš ir bagātīgs žālstī, bagāts žālstībā. Jo manas no nu, domas nav jūsu domas un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Cik augstākas debesis ir pār zemi un tik, tik augstāk ir mani ceļi par jūsu ceļiem un mans domas par jūsu domām. Jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un tur neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apauguļos un tā tērpis zaļumā – ka tā dod sēklu sēju un maiz ēdējiem, tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes, tas neatgrīziesies pie manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos un jāizpilda savus uzdevumus, pie kādā es to sūtīju. Jo ar prieku jūs iziesiet mierā, jūs tiksiet vadīt, kalnim pakalni jūs priekšā gavilēs, un visi koki laukā priecīgi sveicinās. Ērkšķu vietā uzaugs ciprases, daži vietā mirtes, un tas būs tam kungam par slavu un par mūžīgi paliekams zīmi. Ērkšķu vietā uzaugs koki, uzaugs būs augaļi. Šeit tiek runa par to, par ko, par to aicinājumu nāciet pie manis. Dievs saka, nāc pie manis, pavad laiku ar manīm. Atjauno savu laiku ar Dievu. Un par to, es, tā, par to ir tas stāsts. Un eļa pat par sevi sapildīsies tavos traukos, un viss, kas tev būs jādara, tikai līdz jāpaņem jo tev jau būs, tu jau būsi iegādājies bez maksas, nemaksājot nevienu santīmu no savas kabakas, ko Jēzus ir samaksājis. Un tādā veidā mēs arī būsim nomodā. Tādā veidā mēs iegūsim spēcīgus. Jo redziet, kad Daniela grāmatā bija teikts, ka tajos laikos Dievu cilvēki, kas pazīst Dievu, rīkosies stipri. Viņi būs stipri kā klīns, kas negāžās. Viņi būs stipri. Un ne, nebūs tā, ka, ka jo tajos laikos, ka laikas nāk, un, protams, mēs varam vēl runāt, vai tie tie laiki tagad, kas nāk, tie pēdējie laiki, bet kādā ziņā, ja ir notikumi, piemēram, tas pats tsunami, kas bija Japānā, ka es tos video paskatās, tur ik viens, ik viens arguments tiek apklusināts. Muts ir mēms tādiem, tādiem notikumiem priekšā. Bet tur tie stāsti, kas nāk, ka kristieši nākošajās dienās jau gāja barot cilvēks un bez bailēm vienkārši gāja ārā un, un sludināja Dievu mieru, sludināja Dievu milstību. Tāpat tas arī bija, kad bija tas tsunami, kad te 240 tūkstoši nomira, kas tās bija pa salu Filipīnās vai kur. Arī nākušā dienā pirms tam jau kristieši jau nāca baroja cilvēks, deva viss, kas viņiem ir, jo viņi bija stipri. Viņi nesabruka emocionāli un garīgi tādiem pārbaudījumiem pretī, jo viņi savu Dievu pazina. <laughs> Ir jāatstāj mums mūsu garīgais alkohols, ir jāatstāj, jā, jābūt skaidrā prātā. Un tas, kas ir jādara, jāpavada laiks ar Dievu. Amen. Es aicināšu, ka mēs varētu piecelties. Es tevi izaicinu tuvākajās dienās atrod laiku un pavad laiku ar Dievu tam nav jābūt arī kā reliģijai, nu, tam nav jābūt tādam, es nezinu, bet tev ir jāatrod laiks, tas es nezinu, tam nav jābūt stundai katru rītu no 6 līdz 7, tam nav, tā tam nav jābūt kā likumiem saliktam, bet atrod laiku viens uz viens ar Dievu, es tev izaicinu. Es to sevis teicu, un es aizpagājušā nedēļa jauniešu izaicināju piekdienos, atrod laiku, un es, Dievs man ieved, un saucas Dievu, Dievs ar tevi ievedīs savā dārzā, savā viens uz vienu, kur tu vari viņu pavadīt. Arī ziniet, kā arī viss caur dienu, ja nonāk tavā priekšā kaut kāds pārbaudījums vai pēkšņas uztraukums vai kaut kāda panika vai kaut kāds notikums, kas tev pēkšņi uztrauc vai tev nomāc kaut kas vai tev brīdi jūties vienkārši depresija. Tā es arī šonedēļ to darīju, tas vienkārši atvieglo. Vienkārši saki Dievam tajā pašā brīdī, man Dievs grūzījo, es grūzos. Es nevaru, man Dievs nav no spēka, Dievs es nevaru, Dievu vienkārši tu dalies ar viņu. Tu dāli savu nastu viņam, viņš paņem no tevīm, tev vieglāk paliek. Vienkārši arī Dievs saka, novēl visas savas rūpes, tas ir tā kā liela akmeni, tu novēl vienkārši uz viņu. Tas ir tas, ka tu vienkārši dalies, nenes pats. Ir lietas, ko mēs nesam, kas tev nav jānes, nenes. Nenes, kas tev nospiež, tev tam vienam pašam nav jānes, Dievs saka, dalies, dod man. Debes tēvs, es tev lūdzu, kungs, par katru vienu no mums – Es tev lūdzu, Dievs, ka tu mūs sagatavo, Dievs, visām lietām, kas nāks. Tu zini, kas notiks rīt un parīt un aizparīt. Tu zini, kas notiks pēc mēneša. Es lūdzu, Dievs, lai mēs nepadotos neprātīgām bailēm vai, vai raizēm, Dievs, par to, kas kā varētu būt, vai mēs skaitļot dienas un datumus, kurā dienā tu nāks. Bet ka mēs vienkārši dzīvot, zinādam un pazīdam tevi. Dievs, es lūdzu, lūdzu ka tu mūs darītu par cilvēkam, kas zina un pazīst mūs tevi kā personīgi Dievu. Nevis kā, nevis ko citi tic vai ko citi saka, bet ka mums būtu viens uz vienu zināšanas ar tevi par tevi, katram vienam no mums. Ieved mūs savā laikā ar tevi, Dievs, atjauno mums, lūdzu, Dievs, to altāru, kur mēs varam pavadīt ar tevi un nes šo supuršu, nes šo laiku, saņemt, kungs, no tevis, novelt visus savus vainas un visas lietas tevi, uz tevi, Dievs. Novelt nu, visu šīs, kas nospiež mūs nodo, atdot to Tev. Uzkrāt savās sirdīs, Dievu, tav, Tavs apsolījums, lai varētu stāties pretī Goliātam, Dievs. Svētā gara spēkā, Dievs. Tavā autoritātē, Dievs. Es Tev lūdzu, Dievs, šajā brīdī pa katru vienu, kas ir piedzīvojis jau vairāk kārtējas sakāvs, kaut kādās savās cīņās, Dievs atkal, ka tu iededzinātu ticību un ka viņi paši iededzinātos ticībā, ka viņi var uzvarēt, ka viņi var būt brīvi no tām lietām, ka viņi var visu mūžu nodzīvot, nedarot tās lietas. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu Dievs. Kungs, kur ienainieks iesēdies jau prātā un sēž, un tu nekad netiks brīvs no šitā, tu netiks ārā. Kungs, Jēzus Kristus vārdā, Tava autoritāte, Tavs vārds saka pilnīgi savādāk, jo mēs visi spējam Tavā spēkā. Un brīvībai un svabadībai Tu mūs esi aicinājis, Dievs. Kungs, Jēzu, Dievs, es lūdzos, Dievs, tāpat kā Tu esi mūsu ticības autors, sācējs un arī pabeidzējs. Kungs, iededzina mūsos ticību, Dievs. Ticību, ka mēs varam, mēs varam būt brīvi, mēs varam uzvarēt, mēs varam, Dievs, dzīvot Tev. Hā, slav Tev, Dievs. Ticība atkal prasīt un turpināt prasīt arī par dziedināšanu. Ticība, kungs, prasīt Tev par risinājumu, atrisinājumu finansiālās situācijās, Dievs. Dievs ticību, Dievs, lai vai ko arī eksperts saka, Dievs, ticēt, ka tas ir iespējams, Dievs, jo Tu to vārdi, Tev viss lietas ir iespējams. Dievs, Tēvs, Kungs, ļauj mums izlausties no tiem būriem, Dievs, no būriem, kur ienainieks mums ir salicis, lai mēs tur sēdētu. Kungs, šiem būriem durvis nav aizslēgts, mēs varam iziet. Kungs, ja ir aizslēgts, tad Tavs eņģels tā kā Pētera Dievs atbrīvoja, nāk un atver. Nāk atver durvis, lai mēs varētu iziet cauri. Kungs, ieved mūsu personīgā laikā ar Tev. Lai mūsu attiecības ar Tev būtu personīgas, Jēzus Kristus vārdā. Jo mēs nevaram nopirkt to ne no viena. Mums pašiem jābūt stipriem Tevī. Mēs nevaram likt paļāvību uz nevienu cilvēku. Ne uz vienu cilvēku, Dievs, mēs nevaram, jo mēs piedauzīsimies. Mēs nevaram likt paļaujību uz valdībām, uz neko, ne, ne uz finansiālu situāciju, neko, tikai vienīgi uz tevi. Tikai vienīgi tu esi klīns, kas stāv un pastāv. Nekas cits. Kungs nogriez visu, kas pagātnes lietas, lai mēs varētu vienkārši iet uz priekšu, stiepties tev pretī. Iegūt to, ko, ko tu mums esi devis. Paldies Tev, Dievs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen